نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أوما رأيتم درة عين المهافي بها علم أو ما رأيتم درة عين المها فيها ذلك إبلاغ دان في أودة إلى الله تبارك وتعالى بدي تدري سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الله دان تتى الله سبحانه وتعالى وتفره فقلتبو وقبم قوم بارتو كذا شريبيمو وارتدني إليها صرخت بهم خطب الألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل على إن الدين عند الله الإسلام يلي vjera, priznata vjera kod Allaha Đelešanu je Islam. Koji je to Islam? Islam koji je utemeljen na Kur'anu i na Sunnetu. بحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاق Onaj ko krene putem Islama, njemu ništa lakše nema od toga.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 Nije to potpun odgovor. Posjeti i sebe i njega da živimo u epidemiji grijeha. I da je rješenje izlaz da se sačuvamo u ovom vremenu za koga kaže poslani kada je se razu od sedam. Kao bi bu bi din, ke kao bi bu bi džemr, da će doći vakat kada će se teško biti držati vjeri. Pa je naveo primjer kao čovjeka koji drži žerelicu u svojoj ruci. Živjeti u epidemiji grijeha. Živjeti u vremenu kada ljudi jednostavno pokušavaju da uzrnu Allahovo svjetlo. Kao da je vjera zastavila. Kao da je sumnet onoga koji je poslan Allahovu milošću, na stvar, ili neki novi sunneti, neke nove vizije, neke nove vjere, nema nego jedna vjera kod Allaha tabareke wa ta'ala. Inne dine inda Allahi l-Islam, jedina priznata vjera kod Allaha želešanu je Islam. Koji je to Islam? Islam koji je utemeljen na Kur'anu i na sunnetu. Danas imamo razne islame na pozornici. Pa su spunjeni čak i oni nevjernici koji pripadaju evo šitabijama. Skoro jedna grupa muslimana koji rade pasade. Radili su kod jednog srbina. Pa su bili pošteni, korektni, dostavili onog dogovora kojega su dogovorili s tim u pogledu poslovanja. Pa on nakon izgubljen donio im kavu i kaže vi ste najbolji vi ste najbolji muslimani od ovih islamskih vjera. Pogledajte izraza. Vi ste najbolji muslimani od ovih islamskih vjera hoće kazati kod vas šta ima. Ima razni pakovanja, pa je htio da iskaže vi o kojima se najviše ružno govori. Kada čovjek dođe sa vama u kontakt i kada počne sa vama da razgovara i da posli, onda pokažete pravi islam i omolite sve one medijske laži i petljanije koje se svakodnevno ponavljaju oko ovoga i oko vas. Zbog toga, sljedeći sunet poslanika, ali su vas uvrstran, zahtjeva da čovjek Allaha te bareke o ta'ala i njegova poslanika stave iznad svega ostalo. I to je, kažem, velika počast za svakog pojedinca i za zajednicu. Da je to lako. Svi bi krenuli u to. Griješiti je lako. I zato uvijek imamo više griješnika nego oni koji su Allahu pokorni. Ali isto tako, onaj ko krene putem islama, njemu ništa lakše nema od toga. Njemu vjera nikada više neće biti teret nego će mu vjera biti užitak i on bez vjere ne može. On bez svega drugog može, ali bez vjere ne može nikadu. To jeste resuneta poslanika, ali i sada tu sada. Mi nastavljamo ciklus, serijal, hutbi koje govore kako da pomognemo poslanika, ali i sada tu sada. Koji su to načini metode da budemo novo komponovane mu ensarije i muhađiri, da budemo braća poslanika, ali sratu od sram, kako nas je najavio poslanik, ali sratu od sram, govoreći ashabima da ima braću. Pa mu kažu ashabi, a sad smo ti nimo Allaho poslaniće. Kaže, vi ste moji ashabi, a ja imam braću koja će doći, slijedit će me, a nisu me vidjeli imaće nagradu do 50. Mi bi možda nas rekli eura, baraka, zlatnika. Odmah sahabi Allahu poslanika ali sratu od stran. Hoće da provjere u kojoj se citri ahiretskog karaktera govori. Pa kaže 50 hamsine nikom. Imaće do 50 da To zadovolji. Jer danas da je Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam živ među nama. Ne bi potrebe bilo da se više nagađamo i da se razumjeravamo. Bio bi jasan put. Bio bi istina i laž. I niko više ne bi mogao zamotavati islam u svoje neke celofane. I kazati i ovo je islam bio bi islam i ono što nije od toga. Ali Allahova mudrost svelika i dalje poslanikov sunet je među nama. Pravili ponašanja je među nama. Vita koja vodi na osmera žendetska vrata je nama u svaki dan da je dobijemo i da nimalo Ne budemo poniženi čekajući da neko tu vizu udari u naš pasoš ahiretski i da krenemo prema Allahu Tebare Kevo Ta'ala. U ovoj hudbi uz Allahu Tebare Kevo Ta'ala pomoć ćemo se dobiti sa metoda koje su vezane za umet i za daje. Prošli put smo odrađivali porodični život i atmosferu u kući kako možemo da pomognemo Allahu a poslanika ali salatu wa salam. Evo dođe prilika da izađemo iz svojih kuća. Jer ovo je vjera koja ulazi u sve pore života. Ovo je din bez kojeg se ne može zamisliti ni jedan segment života. Ovo je vjera koja jedino ima rješenja za sva pitanja. U ovoj vjeri Čak i drugi traže odgovor na svoje halove. Znate li kada je Enderoš, današnja Španija, zbog koje ćemo svi biti pitali kod Allaha Čevnešanuhu, zašto je u rukama oni koji ne znaju o sebi ništa kao i o Bogu, o Allahu Čevnešanuhu, kada je Enderoš bio u rukama muslimana, kršćani Evrope, Paris, London, i druge metropole slali su svoje zaslanike da prepišu mnoga pravila. Nisu oni znali šta je Haman, nisu znali šta je kupatilo, hala i tome slično. Nisu znali da se međusobno poredaju kako treba i uslede svoj život, da to na neku normalu liči. Pa su slali svoje stručnjake i zaslanike da prepišu kodeks vladanja kod muslimana. Pa kada bi danas pogledali kako su socijalna i društvena pitanja rješena u Francuskoj, Engleskoj, Njemačkoj i usporedili sa malikijskim mesegom oko tih stvari koje govore, vidjet ćemo da ima sličnosti. Znači, oni su došli i prepisali. Otmu tebi kuća na dva, na dvije vode. Prepisao si negdje. Otkud ti takva frizura? Pa odnego ga si prepisao. Otkud ti švedski stol? Pa donio si ga i švedski. Otkud ti takav vid govora? Odnekle si ga donio. I umijeće slabi uzinati od jakog. A ja treba da budem usliman koga Allah se dalek je od dana uzigao ovom vjerom. Koja je protkana Kur'anom i sunnetom. 50. vid pomaganja poslanika Ali Saratu Osram jeste da objašnjavamo ljudima i sebi. Karakteristike poslanika Ali Saratu Osram to jeste karakteristike njegove dave da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslan kao milost وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo se poslali o Muhammede kao milost svim svjetovima. Poslan od Allaha tebareke wa ta'ala da uputi ljude da obožavaju samo jednog gospodara. Da ne obožavaju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I da ništa ne traže od njega. I da njegov ne treba biti posredni do Allaha žele nego da se direktno odraćaju Allahu tebareke wa ta'ala, njega obožavaju, a Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam slijede i za njim se povode. Kada imam kaže, krenite za mnom, da nemaju ni trun sumnje, da nas ljudi koji god mahne rukom, lijevom ili desnom, ma se kreću za njim. A ne znaju ni ko je taj čovjek. Zali se oprati posle male i velike duše. Da sebi olakša da ne bude u, u nežasetu. A kamoli ima li on viziju šta on hoće u svome životu? A kamoli može li šta drugima ponuditi? Do toga, onaj ko želi da ponugne poslanika ali se radu seran, mora objašnjavati ko je Allahov poslanik. Jer šeitan hoće da objasni drugu teoriju da je to čovjek koji je nepismen, lud, opčaran, zaveden, ne zna šta priča, razdaja rodinske veze, ima terorističke ideale i tako dalje. To svakodnevno možemo čuti na raznim ili u raznim medijima bili oni častopisi ili elektronski. Pedeset prvi list pomagana poslanika ali salatu wa sallam jeste da sredenici poslanika ali salatu wa sallam moraju da rade na polju dave i da usmjeravaju mase u ovom pravcu. Da na taj način ujedinjavaju i upoznavaju skupine, plemena, narode i narodnosti. I pogledajte jedino u sunnetu poslanika alaih sratu wa sram. Nema rasne diskriminacije. Nama može biti i aras i aras vođa. Bogat i siromašan. Ovog i onoga povijekla. Inna ekranakum inda Allahi etkakum. Kod Allaha je najbogobojasniji, najbolji. Najbolji titulu ima onaj koji se Allaha tebareke wa ta'ala najviše boji. Kod Arapa je povijeklo velika stvar, pa su pitali Selmana, o Selmane, mi Arapi znamo od koga dolazimo. Tačno znamo jesmo li od Ishaka i od Ismaila, koja roza pripada Arapima, a koja roza pripada ne Arapima. A ko si ti? Ko je tvoj otac i majka? Kaže, moj otac je Islam i moja majka je islam. Zbog toga sredenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame moraju da se žrtvuju na, pod, na području da'ave. To i mora biti prioritet, svi prioriteta. Belni mu anni vole u aje. Ne moraš ti biti veliki pametnjaković ako ne znaš. Prenesi ono što znaš, u šta si ubijeđen i po čemu radiš. U tome ima veliko dobro. Kaže poslanik Ali Salatu Osram, prenesite od mene pa makar jedan ajet. Znači nešto što je vezano za Kur'an i Sunnet. Prenesi to na ljude. To se od tebe traži. Jer su ljudi izašli iz vinkla. A vinklo je Kur'an i Sunnet. Pa moramo svi raditi da tu krivu tvrđavu vratimo ponovo po 90 stepeni. 52 bit pomagane poslanika, ali i salatu wasalam. Moramo pojašnjavati osobine poslanika, sallallahu alaihi wasalam, prije i posle poslanstva. Allah se bare kemo ta'ala je dao da ova ličnost, sallallahu alaihi wa sallam nije bila zatrljana nikakvim džahilijetom da bi se na taj način neko mogao ili sudio da se vrati prije objavi da kaže bilo je to i to. Nikada nije ni nijednom kipu srčno učinio. Nikada ni jedan grije nije uradio. Čak su ga u Mekki dok je bio i maloljetan i punoljetan zvali Sadipul Emin. Istini povjednik. On je bio studija onako spontano u sporojima ruči Arapa koji često znaju zakuhati, pa i neko treba na kraju te njihove probleme razvrstiti, upravo je onaj koji je radio na tome i najviše bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. On je njihovi neke trebao i državu. Ovo je jako bitno da istaknemo zbog čega. Zato danas, mi kada vidimo za koga se ljudi često lijepi i povodi, Uglavnom kada gledamo njegovu njegovo djetinstvo ili njegov od njegovog odrastanje puno je nekakvi ružni hronika o njemu. Dok je poslanik ali se razu od stran od samog dolazka na ovaj svijet bio veliki izazov od njegova imena do načina rađanja do načina odrastanja, do načina razmišljanja. Ostavio je čovječanstvo prije objave bez teksta i ostavio je čovječanstvo s objavom bez teksta. Osim oni koji imaju uši, ali sa njima ništa ne čuju, imaju oči, a sa njima ništa ne vide, imaju srca, a sa njima ništa ne razumiju, u najkeker en am, to su nojevi ili oni su belhom autol i goli od nojeva, koji ne mogu da prepoznaju za kim treba čovječanstvo da ide. A to je zasigurno najbolji čovjek, najbolji poslanik, najbolji imam, najbolji muž, najbolji, najbolji, Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. 53. vid povaganja poslanika alaihi salatu wa sallam jeste da se što više pojašnjavaju dobrote poslanika sallallahu alaihi ve selleme i dobrote ovoga ummeta. Jeste, ovo je zadnji ummet. Ali ovo je najbolji ummet među ummeta, ummetima. Kuntum hajra ummetin, uhrižet in nas. Allah daje garanciju da je ovo najbolji ummet koji je među ljude izašao. Zadnji ummet, ali najbolji ummet ovaj umet je najaziran od Nuha i Selatu Veselam. Pa ga je onda zapečatio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zbog toga mi treba da uvijek ističemo karakteristike ovoga ummeta. Ovo je ummet koji je edilvetin ala mu'minin wa a'izzetin ala kafirin. Tvar, stabilostan, osjećajan, prema vjernicima, a žestok prema nevjernicima. Ovo je ummet emaneta, ovo je ummet srčne, ovo je ummet odgovornosti, ovo je ummet požutvovanja, ovo je ummet sabora, ovo je ummet koji će pokusati na vrata svake kuće, bila ona od četvičanih zidana. Ovo je ummet koji će biti svjedok protiv svih na sudnjene danu, ako se ne odazovu ovom ummetu koga predvodi Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. 54. riz pogladanja poslanika alaihi sallatu wa sallam jeste da ga moja dašo da ummet mora proučavati poslanika sallallahu alaihi wa sallam to jeste njegov segment njegovog odhođenja prema povrci, komšijama, njegovima sadima. Skoro je bila velika prašina po Njemačkoj. Kako Muhammed Ali Saratu Vaselam je čovjek, sindik, tako su švabe kazale u tom kontekstu. On je tu kao žene. I Kur'an kaže, popribu hudne, popribu hudne, udrite ih, ali nisu htjeli da se to objasni, nego su zlopotrebili određene dokaze. Pa je jedan od ja sakupio sve novinare u Njemačkoj, koji često ne nemaju obraza, a to su dežali kretijanec, koji koriste laž da bi je pretvorili u istinu. Pa je sakupio i rekao im, ja ću vam objasniti kako je Mohamed s.a.v. tukao svoje žene pa se obradovali nevjednici. Da iskoriste i taj moment kako bi onda tek iskoristili priliku i govorili, pokušali odratiti švabe koji ulaze u islam, fidi lillahi hvađa, u skupinama i ne može to uz Allahu pomoć više niko zaustaviti. Pa je sakupio novinare, oni svoje kamere lijepo popalili, prestali da dišu, sad im je bitna svaka riješ, da je dobro da zabilježe, kako bi od nje mogli roman napraviti. Pa kaže ovaj daija, hoćete li da vam pokažem i objasni kako je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme tu kao žene, upalite kamere, znate li kako je? Nikako. Nikad Muhammed sallallahu alaihi ve selleme nije udario ženu, a je šabaca stanji iz njega. Na zemlju. A on kaže, naša majka je ljubomorna. Šta bi radio gošnju? Šta bi radili drugi? Kako bi oni ovu majku nakautirali? To je svoju ženu. Kada bi tako postupila. Ali to je poslanik kada je sratu od stran. Koji kaže, hajruku, najbolji među vama su oni. Koji su najbolji prema svojim ženama. Uđi u ring sa tajstonom. Ili njemu sličnim. Pa pokaži da si muško. A lako je pokazivati zube a ovi što nas uče kobajagi nekoj civilizaciji, svaki dan robne trage o žene. I potirač koji se potiše na nežasen, ponižavaju ženu na svakom koraku. Nema većeg poliženja prema ženi, nego je staviti raz muškarca i da ona žabicu drži u rukama i da ona vozi autobus, kamion i da ona čani negdje na ulici To nije njena priroda. Zamisli na sebe neko čita u noć. Svako dva, pet, deset minuta budi, babo, hoću mlijeka, babo, hoću. Tu tu, babo, hoću ovo. Ti bi vrstio, svički. Jer to nije tvoja priroda. Ti nemaš tu. Emo, emo ti vidav taj, nema kod tebe. Ti bi eksplodirao bez baruta. To je područje gdje treba biti majka. Ona u jedan sat ljubi svoje djete, pita, a djete ništa ne zna razumijeti šta hoće sine, šta hoće čet. Razgovara sa svojim djetetom koji još uvijek znači ne zna reći na na na na da da da da. Zbog toga Islam na kojem je bio poslanik kada je sratu u stran i na kojem je morao biti svi do sudnjega dana nas uči kako je poslanik kada je sratu u stran kao predsjednik države saburao sa najvećim stvorenjima u pobjedu neprijateljstva prema poslanicima, to su židovi. Koji su ga izvijetili, pokušavali čitavu misiju poslati da ga ubiju. Sihr mu postavili i nije se čak i sihr bazno osvjetio. Sadunovo je sa svojim komšijom i čekao je priliku da mu uđe i kaže reci la ilaha ila Allah, Muhammedu Rasulullah, predsjednik države ima potrebu da ode svom komši koji je dječak, pored svi tije svijeta koji je doživio od njih, da ga pozove u islam i tako je bilo. I zato, u poslanikovom sunnetu sallallahu alaihi wa sallam, ko bude to proučavao, naće kako se treba postaviti u poročnom životu. A danas, zapadna civilizacija hoće da sruši poročcu. Hoće čuke u kuću, hoće hajvanizam u životu, hoće petezmuk i ostalo, a mi hoćemo čistu porodcu, hoćemo taj pikser, da niko ne može doći lako do njega, da bude zaštićen i da uvijek ja i daji. A isto tako u pogledu svojih ashaba, što je pouka nama, kada ne sratu od stran, je puno praštao ashabima, Kada su imali opravdanje i kada nisu imali opravdanje. Oni na bedru nisu imali opravdanje. Pa mu Kur'an kaže وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْغَلِيفَ الْقَلْبَ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِ فَعْفُ عَنْهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Ako bi ti bio gruba srca prema njima, oni bi se razbježali od tebe, opraštaj i moli Allah da im oprosti i sa njima se savjetuj, pa i da azente da te vakir ala Allah. A kada se odlučiš, onda se osnovi na Allaha tabareke wa ta'ala. Zbog toga, poslani kada je sratu o sram, je naša vodina. I pogledajmo, često se bakćemo drugima tamo. Ibrahim ali sratu o sram, je bio spreman svojim nožem da prekode ne tuđeg sina, nego svoga sina radi Allaha Simbolični nož svoj danas pod vratom svoga sina jeste da kaže svome djetetu sine ja sam radi Allaha spreman da saburam i da te odgaja. Ti si meni prioritet, svi prioriteta. Ti si dio mene, zato da ću ja odgovarati na sudnjene danu. Tako sa onima koji su pod svojim nadzorom, jer nije čaba Kur'an kazao وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْفَلَا na naredi svojoj čeljadi nama, nema tu pogodbi. Ostavira alejha i ustraj na tome. La nes'elu keritka, uglavnom ovo je ljudno opravdanje. Žeci sa svojom porodcom, što su ti nakva djeca i, i ostali? Pa kaže, ja moram zaraživati. Kur'an ti kaže, la nes'elu kum ritka. Mi vas ne pitamo za risk. Nahnu ne razumke. Mi ćemo vas obskrbiti. Al akhira tu istakva, al završica pripada, pripada bogobojaznima. 55. vid pomaganja poslanika, ali stratu od stran, moramo proučavati. Ako želimo poslanika, sallallahu alaihi veselene, pomagati, kako se je poslanik, ali stratu od stran, odnosio prema mušicima, prema, eh, prema ehlukitadijama, prema munatnicima. Znači, draga moja, braćo, poslanik Islama objavom zna komu je u mesčidu, objavom zna ko je krenuo sa njim u bitku, objavom zna komu smrkali oko njegove glavi. Samo je mogao da kaže sad i Omer i Hamza i drugi bi odradili postao. Ali je cilj Islama, cilj Islama da mi budemo svjesni Nismo mi došli da ubijamo. Nismo mi došli da, da poljevamo krv. Mi smo došli kao milost od Allaha te bareke o ta'ala. A to su krajstvene kakve ako nema nikakvog drugog metoda. I zato poslanik ali sratu od sram je u datom momentu trpio ezijet mušnika. Trpio stanja ehlukitabija. I znao njihovo stanje i znao ljudima objasniti nije sve strtao jedan koš. Nije isto jedan švet koji te direktno napada i jedan srbin koji ti je 11 puta plene tvoje dirao. Nije to isto. Jeste, oni su jedni drugi jahu kitabije. Ali nije isto. Moramo znati kako u datom momentu se postaje prema kome. Tako je i sa ostalima, pogotovo kada su muslimani manjina, kada su muslimani poznačeni, onda se mi trebamo odlejem svojim zadaviti i proučavati, biti u svakom momentu svjesni da nevjednici slama, koliko nam se god prodavali da, nam, da će nas pomirovati, oni će nas jednoga dana, ako im se pruži prilika, za glavu skratiti, To je ova historija. Neka se oni stide svoje historije. A mi muslimani imamo Kur'an koji nas uči i sudne kako ćemo se postaviti i kako treba da se postavimo prema našim, našem okolišu. I danas još uvijek vlada kod našeg naroda pa kod nas sami da Srbi ne može biti musliman, da Hrvat ne može biti musliman, on je vlah i završeno. Kao tvoje jedino pravo je da ti možeš biti musliman. Kao što ti možeš biti nevijenik ne do Allah. I munatik možeš biti da Allah sačuva. I mušnik na kvadrat možeš biti da Allah sačuva. Tako isto. Do jučerašnji najveći neprijatelj Islama može biti bolji musliman od tebe. I zbog toga mi vidimo, ako neće tuci da se date pravom Islamu u Njemačkoj, ako neće bošnjaci ostalo, hoćeš vabe, talijani, grci, Allah Želešanuhu je otvorio prostora za sve. I kogod hoće i ko voli, neka izvoli. 56. riz pomaganja poslanika, ali sada su osteran. Pojašnjavanje poslanikova menheža u jednom danu. Draga moja, braćo, naš život je u minutama. Naš život je u sekundama. Naš život je u danima, sahatima. U sedmicama, mjesecima i godinama. Niko ne zna zašta je vezan. Neko je vezan za sekundu i nema ga više. Neko je vezan za minutu i nema ga više. Neko je vezan za sad i nema ga više. Neko je vezan za dan i nema ga više. Neko je vezan za heftu i nema ga više. Neko je zadnji mjesec i nema ga više. Neko je ovo zadnja godina i nema ga više. Pa šta da radimo onda, dragi moji brate? Kada mi ne znamo šta će sa nama biti, kad će mene smrti i do naše grada doći, onda moramo vidjeti kako je poslanik Ali Saratu stran provodio, kako je njegova sasica u jednom danu bila. Da se ne zavaravamo i za neka koba jagi pod navodnim znacima bolja vremena odgađamo. Mi smo Znači, zaređeno je da obožavamo Allaha Đelešanuhu, potpuno predanu. Mi samo čekamo. <clears throat> Zamislite da se neko od ljudskog roda ostavi negdje i kaže čekaj me ovdje, nemoj gledati lijevo desno, radi to i to. I on dođe, a tebe nema tu. Allahu ne može stopjeći. Gdje se god pokušao sakriti, zato svaki vjednik I to je bit pomaganja poslanika, ali sada tu od sran bi trebao da svaki dan tragi sasvim svoj raspored. Kao što su to ovi dunjalučani napravili, tačno se zna kad za dunjaluk ustaješ. I kada haja dunjalučki sa sebe skidaš, kada oblačiš pižamu, a kada oblačiš radno, koja koja radnog odjela izgleda, a pižamu nisu odredili, možeš sam sebi da biraš. bez veze kakvu god obukao, ona ti plavo koristi, neće biti, rekao ovo, Allah te bareke od tada molim da oprosti meni vam. الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه Presedi sedmi vid pomaganja poslanika, ali salatu wa salam, jeste, draga moja braćo, da bi svaki daija, svako ko govori bismillah, bismil islam, u ime islama, kada nešto govori, da to poveže sa poslanikovim govorom. To jeste da nađe nekakav primjer i sile poslanika ali sratu od sram i da ga navede kako bi opravdao svoju priču i kako bi na neki način ljudi to lakše prihvatili. Jer ljudi uglavnom, kada im počne govoriti, svi šeitari kaču na noge kažu, nemoj ga poslušati. Međutim, da bi ti bio ubjedljiv, reci, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Tako je uradio poslanik sallallahu alaihi ve sallame u tom i tom vremenu, u tom tom vaktu, za takav i takav hal, uradio bi poslanik alaihi sallatu ve sallam tako. Kako bi ljudi konstantno bili vezani za sviru poslanika alaihi sallatu ve sallam. 58 minut polaganja poslanika alaihi sallatu ve sallam. Lijepo bi bilo kada se god u Koranu govori o poslaniku alaihi sallatu ve sallam. Imaju ajeti koji pojašnjavaju karakteristike poslanika ali sratu od stran, da se ti ajeti odmah nakon toga protumače ljudima, da ljudi znaju ko je Allahov poslanik ali sratu od stran, jer nama je naređeno da upoznamo Allaha te tebare kevo ta'ala, da upoznamo njegove poslanike, da upoznamo velike i njihove osobine, da upoznamo knjige, da upoznamo ono što je došlo od gajba, da tačno znamo šta je spomenuto u Koranu i Sunnetu i zbog toga pojašnjavati ajete koji govore o poslaniku Ali Sraču od Sran. 59. vid je poslanika Ali Sraču od Sran. Danas to je poznato, kažu, imaju halke Korana, imaju škole Korana, I to je sada jedan moderni termin i hvala Allahu Đelešanuhu da to zaživljava. Isto tako, trebaju da budu halke sunneta i škole sunneta, da sjede ljudi na esehijatu i da palce sunnet poslanika ali sratu u stran. Kao što je napamtio Ahmed ibn Hanbel, kao što je napamtio Buharija i drugi, da jednostavno našim srcima bude sunnet poslanika ali sratu u stran. Na taj način ćemo To će nas proganjati i na njegovu praksu natjerati, a moćemo ujedno u svakom momentu iz naših prsa određen hadis ili ajet drugima potegnuti i citirati. 63. pomaganja poslanika Ali Salatu Osran jeste ispravljanje sunneta u očima običnog svijeta i pozvati ljude da se čvrsto drže sunneta. Kako je poslanik Ali Salatu rekao se čvrsto držaju sunneta? naveo je očnjake. Ne možeš putnjacima ništa plavo otkinuti. A predim pogotovo još ok socijalni. Pa su najbolji kutni zubi. Oni najčešće mogu da nešto otkinu. I da se sjeću. Pa je poslani kada je sraču od sva rekao Alko Areha bin Nevađez. Držite se moga sunneta kutnjacima. To je najjačiji vid držanja. Tako se ljudi trebaju držati sunneta, a s druge strane moramo običnim masama pojašnjavati svatanje sunneta. Danas ljudima kada kaže sunnet, moramo se raditi sunnetu. Neki misle ovim sunnetima prije bodne, posle bodne, prije apšama, posle apšama. Sunneti koji su na uaktiru vezani, na file koji su vezani prije ili posle partova. Neki opet misle da je to obreziranje muške djece. A često oni koji se pozivaju na sudne danas, oni to ne misle, nego oni to praktično postupaju tako, kada se kaže ovo je sudnet, oni kažu svojim djelima to ne treba. I vidimo ih kako bježe iz sudneta. Ako je u pitanju zikr, ako je u pitanju mitzvah, ako je u pitanju, znači, bilo koji segment nisu spremni da to shvate na ispravan način, da je u tome svako dobro, a postupanje suprotno od toga samo šer i zabuda. 61. vid pomagane poslanika i sadatom od stran, jeste, draga moja, da ću da ljudima izdosimo petve. Petve islamski učenjaka. Pa da kažemo, šta je Ebu Hanifa kazao za sunnet? Rekao je, to je moj mezer. Ako nađete ispravan hadis, to je moj mezer. Uzmi se od mene, drugi su govorili, pod uvjetom, ako se to slaže sa Kur'anom i Sudnetom, treći su kazali, izdali sve po tom pitanju, ako nađete hadi, moje mišljenje, kruha te odbi. Jedni su kazali, mi smo ljudi da nas kažemo ovo, a sutra odustavimo od toga. Sve su to bile fetve. A pogotovo isto tako govoriti ljudima fetve. O onim ljudima koji nešto rade suprotno sunnetu. Koji na neki način smijavaju sunnet. Šta su rekli islamski učenjaci u pogledu toga? Imam i nevevi je naveo jedan primjer da je jedan od ljudi se smijavao svome sinu zbog misvaka pa je rekao to što ti imaš u rukama i stavljaš u usta to dođe na jedno drugo mjesto. I stavio je to na jedno drugo mjesto pa je Allah Želešanu ga tako ponizio, da je zatrudio od toga, da je Allah da mu raste stoma kao što trudici raste, pa se je porađao i neku ružu životinu rodio. A nakon toga kada su je prisutni ubili kamenjem, i njemu je duša tepli bila. Ne smije se čovjek ismijavati mi svakom i reći ovo je klipa neudobilja, a kao kamoli nečim drugim I zato ti si vlasnik svoje riječi dok je ne izgovoriš. A kada ne izgovoriš, ona ide na vagu, pa dobro pogledaj šta govoriš. I zato se u Lema raspravila šta je bolje, šutiti ili govoriti. I jedin su to zlatom i srednom. Šta se drugi vid pomagaju poslanika, ali sada tu stran. Jeste da usmjeravamo, usmjeravamo mase prema metodama. Danas mi konstantno imamo ljude pred sebom kojom metodom, kako ljudima objašnjavati, da li se navrgoditi, da li se samo haketati sa njima, da li kada vidimo grije odma upad pa se pali? kako u kojem momentu postupati i zato moramo i sebe i druge podučavati kako je poslanik kada je se vas u stran u datom momentu postupao da ne budu naše emocije ili da ne bude prokret i žahidijet. 50 i 60 i većnih pomagaja poslanika, ali salatu od stran. Da se ne pretjeruje prema poslaniku, ali salatu od stran. Židovi, kršćani, pogotovo kršćani, su pretjerali u pogledu poslanika, pa su od poslanika i stali salatu od stran. Načinili Boga na ovu bilja. I zato je kazao poslanik, ali salatu od stran. Nemojte od mene načiniti kao što su to načinili na stranje, kršćani, nego recite, Allahov rob poslanik poslaniku ne trebamo davati više nego što je Allah rekao da dademo. Ili što je poslanik ali stražno je stran od nas zatražio. Nemojmo mi smišljati nešto više od toga i u tome je uz Allahu pomoć svaki hajt. Molim Allah te barek evo ta'ala da nas učine onima koji su zaljubljeni u poslanika ali stražno je stran na način da se zaljube u njegov sunnet i put na kojem je on bio da volimo poslanika ali stražno je stran i da živimo i sekunde, minute, sahata, dana, sedmice, godine, da što više sunneta u svom životu oživimo i na taj način pred svoga gospodara sa puno dobrih djela dođemo.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 عجبا لهم من أجلها أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل لعشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتظر تلتطم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحرب